Mlango huu unazungumzia juu ya suala la kupaka kwenye hofu mbili, ikiwa ni sehemu ya swali la kumi ambalo ma hiya al almamsuhatu fi tahara. Katika kipindi kilichopita tulijifunza kuwa kuna tahara ya tayammum ambayo ni tahara ya kupaka na inapakwa tahara hii katika tahara kubwa na ndogo lakini tukaona juu ya suala la kutumia maji katika kukosa maji mtu akiwa katika tahara na kupaka maji katika bandeji au katika plasta mtu amevunjika kiungo chake basi maji anapaka katika eneo lile leo mwalimu na shekhe wetu anazungumzia na kutufundisha juu ya kupaka kwenye hofu hofu ni aina ya kiatu hofu ni aina ya kiatu Kiatu hiki kinafanana na kiatu cha buti, kiatu chenye shingo, kwa maana hofu ni mfano wa kiatu, lakini hofu inafunika zile fundo mbili za mguu. Kwa hiyo unaweza kuwa ume umevaa buti yako yenye shingo ile, cha kuzingatia ni kufunika yale zile fundo mbili za miguu cha kuzingatia ni kufunika zile fundo mbili za mguu sasa kiatu hiki kinaitwa hofu mtu anaweza kavaa zake buti kavaa araba sio mpaka avaa hiyo hiyo hofu ndio itakuwa mashi hapana watu wengi wamekuwa wakidhani kwamba ukiambiwa kwamba inafaa kupaka kwenye hofu sio kwenye kiatu ni kwenye hofu sasa haviwezi kutajwa viatu vyote itajwe hofu itajwe buti itajwe raba eh, moka sijui nini haviwezi kutajwa viatu vyote kinatajwa kiatu kinaelezwa kaifia kinakiwa vipi kikifikia kiwango hichi kitakuwa hivi basi Sheikh anasema rahimahullah wama yulbasu na kile kinachovaliwa fi rijili kwenye mguu min khufin kunako hofu wa nahwihi na mfano wake kinachovaliwa miguuni miguuni wanavaa nini nani wanavaa hofu wanavaa soksi au sio kanda mbili na nini sasa huwezi kuvaa kanda mbili bila soksi ukapaka hapana au huwezi kuvaa sandals bila soksi alafu ukapaka au ukavaa vile visoksi vinaishia chini ya fundo za miguu kuna visoksi vile visoksi vya nusu nusu vile vya lakshada mm huwezi -hmm. kupaka soksi kama zile anasema wanahwihi na mfano wake lirajuli walmar'ati na hukumu hii ya kupaka vinachovaliwa mguuni ni kwa mwanamke na mwanaume fahadhihi lilmashi alaiha shurutun jambo kama hili vitu kama hivi vinavyovaliwa mguuni katika kupaka juu yake kuna masharti sharti la kwanza yepi masharti yake wa hiya taqaddumu taharati bilma kabla mtu hajapaka kwenye soksi zake awe alitangulia kutawadha kwa maji kama ni kukoga amekoga akatawadha an yalbisaha wa huwa tahir kwa maana ya kwamba azivae zile hofu akiwa ni mtu mwenye tahara kamilun at-tahara tahara iliyokamilika kamilu tahara qawlan wahidan fi hadha kulli ni kauli moja kwa wanawachuoni wote huwezi kuvaa kuvaa hofu kabla ya tahara au soksi kabla ya tahara kwanza upate tahara alafu ndo uvae na baada ya hapo utaruhusiwa kupaka ويشترط أيضا على المذهب inapewa sharti katika upande wa madhhabu ya Hanbali kwamba ayakuna alkhuffu satiran ile khofu iwe mistiri sataran tama kustiri kuliko kamilika la fatqa kusiwe na tundu fihi wala harqa wala siwe kumechanika la saghiratan wala kab la saghira wala kabir si sehemu kubwa wala sehemu ndogo ndo sharti lake katika madhhab anasema shekhi wa sahih na kauli iliyokuwa sahih adamu al-i'tibari hadha ash shart ni kutulizingatia hili sharti kwa nini sizingatiwe sharti hili liumumati an nusus kwa kuenea kwa dalili almubihata lilmashi alaiha min duni qaidin dalili ambazo zimehalalisha watu wapake juu ya kofu zao bila kuwawekea kikomo kwamba kofu yako au soksi zako zikiwa na tundu hauruhusiwi soksi zako zimechanika hauruhusiwi tundu kubwa au tundu dogo asema shekhe kwamba sharti hili halina dalili sharti hili halina dalili مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه كان kwamba pamoja na kwamba lau ingalikuwa hili ni sharti kwamba so, ile hofu isiwe imechanika au kama ni soksi zisiwe zimetoboka basi lingelikuwa hili ni sharti sheria ingebainisha ubainifu wa wazi kutokamana na ile shida ya haja juu ya hilo watu wengi wanavaa soksi na soksi zina tabia ya kutoboka kwenye visiginyo na chini huku kwa kule kukanyagwa kwingi hasa soksi za wanawake hmm? na za watu wengine mpaka inafikia hatua wanazikunja kwa mbele au sio <laughs> eh kutoa elfu moja kununua nyingine <laughs> hii labda wanazivuta alafu wanazikunja kwa mbele eh sasa ni haja ipo kwa watu lakini sheria bado haikuzungumza chochote juu ya hilo ولأنه يعلم أن الخفاف الصحابة رضي الله عنهم na inafahamika kwamba hofu za masahaba Allah waridhie la takhalu min fatqin au shaqqin zilikuwa hazisalimiki bwana na swala la kuchanika au kutoboka eh hofu za masahaba kutokamana na hali zao na mazingira yao ili jambo halisalimiki kwao hili anasema shekhe halisalimiki kwao walidhalika afa ashabu fil, fil amama na hivyo wamesamehewa masahaba kama vile katika vilemba fil amamati anil buruzi baadhi ras kilemba kuonyesha baadhi ya sehemu ya kichwa ikawa vilemba vya masahaba vingine vimechanika lakini havitii dosari kwamba kilemba kitatiwa dosari kwamba sasa kwa sababu kilemba chako kina tundu wakati wa kupaka kichwa wewe itakuwa haifai eh alikuja hilo jambo kwa sababu ni vitu vipo na vinaweza kutokea kwa watu fi badhi ras alladhi jarat bihi al'adatu vitu ambavyo vime vimezoeleka katika ada ya watu kwamba mtu anaweza kuvaa kilemba na kilemba kikawa kimechanika fadalla ala anna al'adata laha hukmun واعتبار في هذا الموضوع ikatujulisha kwamba ada hizi eh, na hizi desturi ni vitu ambavyo vina hukumu na vinazingatiwa katika maudhui kama hii lakini sheria haikufanya nini hmm. sheria haikufanya nini haikuvisema maana yake imefanya nini ni visameh ni hali zitatokea watu kuwa na soksi za kuchanika na vilemba vya kuchanika wa amma kaifiyatu mashi dhalik namna ya kupaka hiyo hofu na namna ya kupaka juu ya kilemba vipi namna yake fala yajibu istiabu si lazima kueneza maji bali yakfi fihi aktharu dhahiri lkhuffaini bali yatosha kupaka sehemu kubwa iliyokuwa juu ya hofu wa aktharu limama na kupaka sehemu kubwa ya juu ya kilemba walkhimari na ushungi wa mwanamke liannahu laman taqala ila lmashi wa fihi ilipohamia sheria na kuzungumza katika suala la kupaka lakini kutia wepesi zadati suhulatan uliongezeka wepesi huo biadami wujubi alistiabi unaongezeka huo wepesi kwa kuto kulazimika kuenea kwamba ukipaka kwenye soksi basi uhakikishe umepaka soksi yote ama ukipaka kwenye kilemba uhakikishe umepaka kichwa chote au kilemba chote umekipaka hapana jambo kama hilo kwa sababu dini inahitajia wepesi wa hadha an-naw'u min al-mashi bitaharati bit as-sughra na hii namna ya kupaka kupaka kwenye soksi uh, ah, ukitawadha na kupaka kwenye kilemba wakati wa kupaka kichwa ni namna inahusiana na tahara ndogo sio tahara kubwa ya janaba au hedhi au nifasi walidhalika wuqita fihi lilmuqimi yawmun wa laylatu na kwa hali hiyo amewekewa muda maalumu wa kupaka mtu ambaye ni mwenyeji si msafiri yaruhusiwa kupaka siku moja na usiku wake kwa maana ya kwamba mchana mmoja au siku moja swala zake zinakuwa ngapi siku swala inakuwa na siku ngapi kwa siku inakuwa swala tano subhi dhuhuri al-asri al-maghribi na isha kwa hiyo zinaitwa swala za usiku na na mchana yaumun wa laila وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها نمسافر يايا نروسي وكباك سكتات نشانا نوسيك مسافر خرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وابتداء من الحدث نجامب لكباك لتأنزي وكتي وحدث على المشهور في من المذهب وقول يقوم مشهور كن مذهب لأنه السبب الموجب kwa sababu swala la tahara swala la hadathi ndio mashuhuri katika kuanzisha suala la tahara hiyo na hii ni kauli juu ya madhhab kwamba suala la kupaka lianzie kwenye wakati mtu kapata hadathi liannahu sababu almujibu kwa sababu ni sababu ambayo imewajibisha ni sababu ambayo imewajibisha kutawadha وعلى الصحيح نكتك قول ليكو صحيحي ابتداء من أول المسح jambo hili linatakiwa kuanzia pale pale mwanzo mtu atataka kupaka sio mwanzo wa hadathi ni mwanzo wake utakuwa ni mwanzo wa mtu kutaka kupaka kwa mfano mtu kavaa soksi zake katika tohara tayari asubuhi kazivaa kwenye tohara maana kabla hajavaa alitawadha vizuri, afu akavaa soksi zake, viatu vyake, akaendelea na shughuli zake, akatengukwa na udhi, hadathi ikampata hadathi ndogo. Kauli ya madhhabu inasema ilipompata hadathi ndio apake, maana yake aende akatawadhi tena, alafu afanye nini? Apake. Ni kauli sahihi atapaka pale nataka kutawadha mwenyewe sasa nataka kuswali adhuhuri au asiri au sana gani huwezi kumwekea sharti kwamba akipata hadathi aende akapake yani sharti hili halipo نفهمنا vizuri eh لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح سمتم صلى الله عليه وسلم alijalia muda wote huu muda wa kupaka huwa anaruhusiwa kupaka swala zake za asubuhi na na jioni manake kuanzia asubuhi ya dhuhuri la asiri magharibi na isha swala zake tano kapewa sasa hajaambiwa apake ya dhuhuri na la asiri au apake kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi sisi tumeelewana vizuri thumma ma kana mamsuhan kila kisha kinachokuwa kimepakwa la yushra'u fihi tikrar hakuna sheria ya kukariri upake mara mbili mara tatu hapana si sheria kupaka mara mbili na mara tatu kama vile tukitawadha kwa ukipaka kichwa unapaka mara moja sawa sawa na ukipaka soksi zako paka mara moja na sio sharti upake soksi yote mguu wote utapaka ile sehemu kubwa ya juu utapaka sehemu kubwa ya juu لا يشرع فيه تكرار الشريعة كريري كباك مرتات بل مرة واحدة كافية بل مرة مرموج نتوشة وهذا النوع الأخير نهينا من يمشو أنا سيما شيخي هل إذا زال ممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة جي كي يندوك كل كلي شباك وكمان كليمبا هلافو أو كمان سوكسي أو نزل خوفو Tahara mtu akawa bado yuko na ile tahara yake, suali, tahara yake itabatilika? Nimetawadha mimi lakini kichwani nilipaka kwa sababu nilikuwa na kilemba changu nimefunga na miguuni nilipaka kwa sababu nilikuwa na nini na soksi zangu au na hofu zangu sasa baada ya muda nikavua kilemba nikavua hofu je tahara yangu imbatilika au bado ipo anasema shekhe bizawalihi kwa kuondoka kile nilichokipaka kama huwa almadhhab kama ilivyo katika madhhabi au taharatun baqiya au tahara itabaki itabakia ma lam yujad naqidun shar'i midamu hakijapatikana kitenguzi cha kisheria wa hadha huwa sahih na hili la kubakia tahara kwamba tahara yako ipo ndio sahihi wala farqa bay fil haq wala farqa fil haqiqati baina zawali al wala hakuna tofauti katika ku, ku, ku, katika hakika ya kuondoka hofu wa zawali sha'ri ras na kuondoka nywele za kichwa kwamba wakati una, unatawadha ulipofika miguuni ulipaka juu ya hofu zako alafu sasa umevua vile zile hofu zako je tohara na yenyewe imeondoka jawabu tohara jafani ijaondoka kwa mfano tunavaa viatu na soksi zetu, tunatawadha, tunapaka. Sawa sawa? Tunatawadha katika tunavaa katika tohara, baadaye tunapaka. Tushapaka sasa katika misikiti yetu haturuhusiwi kusali na viatu. Umeshaona? Katika misikiti yetu haturuhusiwi kusali na viatu. Basi tunavua viatu. Lakini wakati tunatawadha tulipaka. Tulipaka juu ya vile viatu ndio tushavivua tayari. Ishaeleweka vizuri. Tohara yetu inabakia vile vile ipo umetawadha ulikuwa na kilemba umekuja kuswali umevua kilemba umetia begani umebakia na kikofia chako tu tohara yako ipo lakini ulimpaka juu nini mpaka juu ya kilemba hmm. wakadhalika alkhilafu na pia vile vile khilafu nyingine idha tammat almuddatu itakapokuwa imetimia muda hal tuntaqadu tahara ule muda uliopewa tahara yako itakuwa imeondoka umepewa muda wa kupaka kwa mtu ambaye sio msafiri anapaka siku moja na, mcha, na usiku wake sawa kwa muda wako wa kupaka ni swala ngapi ni swala tano sasa muda ule ukifika tahara yako ipo au imeondoka anasema au tazulu muddat almashi faqat au kinachoondoka ni ule muda wa kupaka tu wa huwa sahih nikichukua sahihi ni hichi kitakachoondoka ni ule muda wa kupaka sio kubanduka nini sio kuondoka kwa tohara tohara yako ipo wa hadha qawlu sahih na ndio kauli sahihi fil mas'alatayn katika mas'ala mbili kwamba wewe umeanza kupaka adhuhuri ikafika isha salatu al-isha ndio swala ya tano ile sawa wewe ulishapaka lakini magharibi mathalan sasa ule muda si ndio umeisha swali kuisha kwa ule muda na wewe bado una udhu wako je udhu utatenguka kwa kuisha muda wa kupaka jawabu hautenguki je ukitaka kuswali sunna unaswali sunna na soksi zako na viatu vyako sawa lakini je ni kipindi gani sasa ule ile tohara yako itaondoka itaondoka kwa kutengukwa na udhu kwa kupatwa na moja katika vile ambavyo vinatengua vinatengua udhu asema hadha huwa ahadul qawlaini fi madhhabi madhhabi hii ndio moja katika kauli mbili katika madhhab wakhtarahu jamaatu min ashabi min alashabi na wameichagua kundi katika wanawachuoni wallahu a'lam darasa yetu ya leo ya kupaka imeishia hapo na tutaendelea katika darasa lingine wajazakumullahu khaira والله أعلم صالح نسهم ونشكالي hakuna